Een ruk nadat Josef in die tronk gezet is, het een skinker en een bakker van Egypte sy koning verkeerd opgetreden tegen hulle koning. Die farao het kwaad geword vir sy twee ambtenaren, die hoof van die skinkers en die hoof van die bakkers. Hy het hulle in diezelfde tronk laat sit waarin Josef opgesluit was, in die gebouw van die koninklijke lijfwacht. Die hoof van die lijfwacht het Josef vir hulle beskikbaar gestel, hy moes hulle bedien. Toen hulle al lang in die tronk was, het die twee een nacht gedroom. Die skinker en die bakker van die koning van Egypte het daar waar hulle in die tronk opgesluit was, elkeen sy eie droom gehad met zijn eie uitleg. Josef het die volgende morgen bij hulle gekom en opgemerkt dat hulle bedruk was. Hij het vir die twee wat saam met hom in die tronk was, die ambtenare van die varewe, gevra, waarom lyk julle vandag so bedruk? Hulle het hom geantwoord, ons het elk een droom gehad en ons weet niet wat dit betekent nie. Toe sê Josef vir hulle, God ken jylle drome sy uitleg. Vertel die drome voor mij. die hoof van die skinkers het sy droom vir Josef vertel. Die skinker het gesê, in my droom het ek een veneerdstok voor mij gezien, en al die veneerdstok was daar drie loote. Dit het kwalik gebod of daar was al blomme, en toe is die trosse drijwerheid. Ik heb die farese beker in mijn hand gehad en ik heb die druiven gepluk en daarin uitgedrukt. Toe gee ek die beker voor die faroe, Joosef het vir die skinker gesê, dit is die uitleg, die drie loote is drie dagen. Oor drie dagen zal die faroe aan jou aandag gee en jou in jou aand herstel. Jy sal weer vir die faroe sy beker aangees soos vroeger toe jy sy skinker was. Maar wanneer dit goed gaan met jou, moet jy aan my denken en moet jy my gins bewys. Je moet mij saak vir hom stel en zorg dat ik uit hier die plek uitkom. Ik is uit die land van de Hebreërs gesteel en ook hier het ek niks gedoen waarover hulle my in hier die gat kom gooi nie. Toe die hoof van die bakkers de gunstige uitleg hoor wat Josef gegee het, sê hy vir hom, en nou ek. In my droom was daar drie maaienkies met brood op mijn kop. In die boonste maaienkie was daar een gerige baksel vir die faroe maar die voel het dit so uit die maaienkie uit op my kop kom opvreet. Joseph het vir die bakker gesê, dit is die uitleg, die drie maaienkies is drie dae. Oor drie dae zal die vader aan jou aandag gee, maar vir jou sal hy aan een paal laat ophang en die voel sal jou vleis van jou afvreet. Drie dagen later was dit die vader verjaarsdag en hy het al sy ambtenare op een groot eten onhaal. Daarvoor sy ambtenare het hy aandag gegee aan die saak van die skinker en die bakker. Hy het die hoof van die skinkers in sy amp as skinker herstel, en die skinker het weer vir die faroese beker aangegee, maar hy het die hoof van die bakkers laat ophang. Dit alles het gebeur soos Joosef vir die twee hulle drome uitgeleid. het. Maar die hoof van die skinkers het niet aan Joosef gedink nie, hy het van Joosef vergeet.